Baby, let me hit that one more time Alam mo naman na don't waste no time Pag ko sama ko palagi Lagi na lang oras, di na bale, grabe Baby, lang mo ba kanina ba ako Nakatitig sa iyong mga mata No, para ba nangangakit ka at Gusto mo pa yata ng isa Baby, let me hit that one more time Alam mo naman na don't waste no time Pag ko sama ko palagi Lagi na lang oras, di na bale, grabe Bilang mo ba kanina pa ako Nakatitig sa iyong mga mata na no, Para ba nangangakit ka at Gusto mo pa yata ng isa At nakaraan natin ay gustong maulit At gusto ko nang ibalik Lumis lang kasi kita At ang mga lasang alak mo alek Kaya ngayon ako ay nananabek At gustong gusto ka na matikman na ulit Mababaluin ka sa puwet Ket di ka naman makule Yeah Kiss me like miss me baby Alam ko di naman na you want me You driving me crazy now Pero bako nakasakay sa Ferrari And I'm feeling like dizzy baby Parang dami ko na inom kanina na Henny At kulang na lang ulit na matikman ko ulit Ang lasa at hindi ng yung labi Yeah, pasensya ka na Alam mo naman na kung paano ako masabik Lalo, lalo na't panahoy maulan at ikaw palagi ko katabi Sa panahong manamig at lagi pahan ng mga yakap mo at alek Habang labi natin magkadikit Loving at lagi na ko na let me hit one more time Alam mo naman I don't waste no time Pag ikaw kasama ko palagi Lagi na lang oras, di na balik Grabe, baby lang mo ba kanina pa ako Nakatitik sa iyong mga mata No, para ba nangangakit ka at Gusto mo pa yata ng isa Baby, let me one more time Alam mo naman I don't waste no time Pag ikaw kasama ko palagi Lagi na lang oras, di na balik Grabe, ako Nakatitig sa iyong mga mata No, para ba nangangakit ka At gusto mo payatan ng isa Oh yeah, pwede namang maulan Sabayan mo lang ng pag-ibig Siguraduhin mo nunod ang aking isipan sa iyong pagmamahal Init ng iyong katawan Kasi init ng ating pag-ibig Kalilimutan sa winakaw ka sa nagkakarera Iba na ang bigla ng takbo Masarap pala Alam mo naman na don't wait no time Pag ikaw kasama ko palagi Lagi na lang oras, di na ubali, grabe Baby lang mo ba kanina pa ako Nakatitik sa iyong mga mata No, para ba nangangakit ka at Gusto mo pa yata ng isa The one more time, lam naman na don't waste no time Pag ikaw kasama ko palagi Lagi na lang oras, di na ubali, grabe Baby lang Kanina pa ako nakatitig sa iyong mga mata No, para ba nangangakit ka at gusto mo ba yata ng isa?